Me alegra ver que tu estado no ha suavizado tu lado paternal. Mi estado no tiene nada que ver con eso. Ya no eres el amo de tu universo y eso te está matando. Tráeme un ayudante que responda a mi criterio. No creo que yo responda a tu criterio. Probablemente, pero nadie es perfecto. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana. I avui tenim un programa, la veritat és que farcidet. Aquesta setmana, sí, finalment ens acompanyarà l'Alejandro Martínez Viturtia, l'editor de Panini Còmics, que el tindrem avui, amb el qual parlarem de moltes coses. Parlarem, per exemple, dels còmics Marvel que publicarà Panini l'any vinent, parlarem sobretot de dues pel·lícules eh, Marvel que s'estranyen l'any l'any que ve, com Capitán Amèrica i Thor. Uh, tindrem també amb ell una conversa sobre el que publicaran a banda de Marvel. Bé, tot, tot això en tindrem doncs, aproximadament d'aquí uns 20 minutets. L'Alejandro estarà entre nosaltres i parlarem de tots aquests temes. A banda d'això, doncs, moltes altres coses avui en Ningú és perfecte. Sèries, notícies de Glee, d'Herois, de Dexter, um, xafarderies de Hollywood, com no, amb la Marta Sanz, la nostra encarregada de xafarderies i productora del programa. Marta, què tal? Com estàs? Molt bé bé. Què ens eh, depara avui la teva secció? Doncs uh, la meva secció aquesta setmana depara ruptures, depara mm, amor, desamor i, i una notícia i una porra, perdó, una porra, mm. com sempre, no? Quan sí. arriben aquestes dates. Exacte. Una porra de quin és el tio més sexy no hi havia la tia o ja l'havien feta? Bueno, pot ser que sigui, però jo m'he mm. decantat més per uh, l'actor home de Hollywood, Demano no? Demano que per professionalitat la setmana que vens vinguis amb, amb l'altra. Bé, ja la buscaré. I llavors hi ha una notícia que m'agradaria contrastar amb en Jacint més endavant mm. sobre un rumor d'en Charlie Sheen. Ah. Que es veu que podria participar en una sèrie que tots coneixem i que ens agrada, uh mm-hmm. -huh. i és boníssim el rumor. Molt bé, doncs eh, això en parlarem després, a la secció de xafarderies. Eh, també tindrem, ja ho ha dit la Marta, en Jacint Casademont amb les notícies calentes després. I recordem, abans d'anar directament amb el cinema, que avui, la veritat, quina setmana més pobra cinematogràficament parlant. Però bé, eh, tenim per començar, el concurs de Panini eh, teniu de temps fins al 21 de desembre, em sembla que és, per enviar-nos correus electrònics al ningunoes arroba hotmail.com i heu de donar la resposta a la següent pregunta. En quina sèrie va ser el president dels Estats Units L'actor que interpretarà l'oncle Ben a Spider-Man 2012, eh? repeteixo que és llarga. En quina sèrie va ser el president dels Estats Units l'actor que interpretarà l'oncle Ben a Spider-Man 2012? Hem dit fins al 21 de desembre. El ningú arroba hotmail.com. Heu de deixar el vostre nom i cognom, població des d'on ens escolteu i la resposta a aquesta pregunta. Recordem també la nostra pàgina web al www.grn.es barra ningunoes o si aneu a Google i cliqueu ningunoes perfectes, els primers de Google els que tenen sort som nosaltres. I també tenim Facebook i Twitter. Uh, aneu a aquestes uh, pàgines web, cliqueu Ningú no és perfecte amb accents i allà ens hi trobareu, us podeu fer seguidors i amics del programa i recordeu que també hi anem penjant moltes cosetes, com per exemple uh, descarregar-vos el programa, tant ho podeu fer des de la pàgina web com des del Twitter, com des del Facebook, o escoltar-lo online, que també ho hem fet aquest any des de la pàgina web. Doncs totes aquestes, aquestes coses en el Ningú no és perfecte, també per internet. Presentant dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I començarem ja directament amb el cinema. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Esta noche voy a matar a un hombre. Un alma va a ser vengada. ¿Cuántos años tenía la niña a la que no lograste salvar? Ahora tendría 16 años. ¿Dónde está la chica? ¿Y qué pasa ahora? Estoy buscando a alguien, a mi hijo. No deberías pensar en la gente que ya conoces, sino en las personas que todavía no has conocido. El escritor se inventó un mundo de fantasía Él era el rey del castillo, tenía una hermosa princesa. Aunque su vida era perfecta, sentía que debía estar en otro sitio, con otra persona. El que escoltem és el tràiler d'una pel·lícula que es diu Franklin, que dius, això és l'estrena de la setmana, és que no hi ha res més. Pel·lícula de Gerald McMorrow amb Eva Green, Ryan Phillip i Sam Riley. És una pel·lícula que transcorre en dos mons paral·lels, el Londres actual i una metròpoli futurista anomenada Ciutat Intermitja. Els protagonistes són quatre personatges, els destins dels quals es creuaran quan dos mons diferents col·lideixin. El primer és Jonathan Prest, el vigilant de Ciutat Intermitja, on la religió és la llei. Prest és l'únic ateu de la ciutat i després d'una persecució és detingut per la policia on clamarà venjança per la mort de la seva darrera clienta a mans de l'individu, el seu antagonista. La segona és Emília, una jove de bona família que viu a Londres actual. És una noia cínica i depressiva que estudia en una escola d'art. El tercer és Milo, un jove que creu que s'ha retrobat en Sally, una amiga de la infància. I dic crec perquè la mare de Milo li diu que Sally era la seva amiga imaginària. El quart personatge és Peter Esser, un home amb fortes creences religioses que arriba a Londres per buscar el seu fill, un veterà de la Guerra del Golf. Una bala, un unirà la vida, els destins, d'aquests quatre personatges que en principi no tenen res en comú. A veure, veient l'argument dius, sembla mig interessant, però és que veient les imatges i tot plegar fa com una pinta de, de, de, de sèrie B de... Mm, no sé. Um, no fa massa bona pinta la pel·lícula, però vaja, és que aquesta setmana no hi ha res més. Repetim. Anem per la següent. The establishment resists, but a genuine counterculture is growing. For some, psychedelics like LSD open the doors of perception. A massive cultural earthquake is splitting the country wide open. And out of the crowd steps a band called The Doors. Name? Robbie Krieger. Age? 22 years old. Occupation? Uh, guitar. Name? John Densmore. Age. Uh, 23. Occupation. Percussionist. Name? Raymond Daniel Manzarek. Age? Born 39, Occupation. Musician. Organist. I això que escoltem és el tràiler de When You Are Strange, una pel·lícula, un documental, vaja, de Tom DiCilio, un documental sobre el grup musical de Doors que es val d'imatges rodades per un company de Jim Morrison en els anys en què aquest va ser alumne de l'Escola de Cinema de Califòrnia i també de fragments de la pel·lícula documental que Morrison planejava dirigir sobre un erràtic viatge pel desert. assegut damunt de ser... La llegenda de l'innombrable és la següent pel·lícula de Samuel Salomon Chang amb Juan Luis Galiardo i Clara Galí. Una road movie ambientada en els boscos catalans. El protagonista és el dolent de la zona, l'innombrable, que ha convertit la vida de davant en un infern. El seu xicot ha fugit per por i les autoritats directament passen del tema. Per això, Amanda busca l'ajuda de Jimmy el Gran, gros però amb deficiències mentals, i Chico, un expresidiari busca vides. En dos formen un autèntic equip d'ineptes, a poc a poc tot es complica i Amanda result... no resultarà ser tan innocent com en un principi creiem. I acabem aquest periple d'estrenes eh, que dius no desitjaria ni el meu pitjor enemic, però bé, aquí està aquesta setmana tràgica en quan estrenes. Totes les canciones hablan sobre mi, de Jonas Trueba amb Muriel Vila i Bàrbara Eleni. La família Trueba insisteix en castigar la indústria cinematogràfica. Ara qui debuta és el fill de, Bern de Fernando, el per entendre's, el Trueba de la mirada complicada, Jonás, que òbviament ha tingut un camí planer a l'hora de convertir-se en realitzador. Uh, totes les canciones hablan sobre mi, és una comèdia romàntica protagonitzada per Ramiro i Andrea, una parella que s'ha separat i que amb les coses més calmades, decideixen retrobar-se per fer-la patar. La pel·lícula no té una narrativa lineal, està dividida en capítols i una veu en off que ens acompanya durant tot el relat. a Aquesta setmana, sincerament, si no aneu al cinema us ho podem perdonar. El que no us perdonem és si us perdeu les notícies, com sempre, ben calentes. Jacint Casademont, què tal, com estem? Bé, bé, bé. Doncs vinga, comencem amb la primera de les notícies una notícia que potser us deixava una mica amb el Sí, tu Us va agradar Robin Hood d'en Ridley Scott? Sí, per què no? Sí? Sí, sí, sí, sí. Doncs ve una versió que serà mil vegades millor, perquè els germans Wachowski s'han ajuntat amb Joel Silver i volen fer un remake de Robin Hood. Uh, un remake, que vols dir, una nova adaptació o un remake d'un Robin sí. Hood ja fet? No, no, una nova adaptació. El que passa és que serà ambientat a l'actualitat, en una ciutat i, com que no són tontos i assegurar-se la jugada, volen en Will Smith com a protagonista. Ja. Yeah. Mm, no salto d'alegria amb la notícia, eh? Jo ja t'aviso. Mm, em sembla que ningú. <laughs> Crec que tampoc, però vaja. I em sembla que és un, l'última intentona per tornar a pujar a lo més alt de Hollywood, com sigui, perquè ja buscant Will Smith com a protagonista volen no perdre el fil, el tren. Sí, home, i aquests homes ja, ja o home o dona, no sé ja, aquí n'hi <laughs> ha un que no està clar. uh, no sé, una mica bluff han demostrat que eren, eh? almenys des del meu punt de vista. Sí. Després, DreamWorks, que aquests tampoc són tontos i com que han descobert el que li funciona, pues, s'aposten per lo segur. Han confirmat que de Madagascar en faran quatre pel·lícules, de Kung Fu Panda 6, i de com entrenar tu Dragon, serà una trilogia. Però això? Què, què, què ha passat a DreamWorks? No sé, que, que veuen que funciona i tiren per aquí. Però Kung Fu Panda 6? Home, clar, jo ho veig imprescindible. <laughs> Jo ho veig a l'altura de Star Wars, amb sis pel·lícules. Però això és per estrenar al cinema o directe a DVD? Perquè, no, no, eh, directe al cinema. Ells tenen la intenció de fer-ho així, almenys. Bé, bé. Eh? les pel·lícules que n'hi han traient, i ja diuen que de Megamind en volen fer una segona part, o sigui que... Uh -huh. Mira, és que els films d'animació funcionen sempre, no ho entenc. Home, no, no ben bé sempre, eh? A veure... Sí, però fan calés. Sí, fan calés, fan calés, sí. Perquè mira, la gent porta la mainada independentment de si la pel·lícula està bé o no. És així de clar. Però després, les imitacions que han sortit de Harry Potter no n'ha funcionat ni una. En canvi, films mm. d'animació tots funcionen més o menys. Sí, sí, sí és bastant veritat, sí, sí. Almenys que no estrenis allò que alguna vegada s'havia fet, eh? Dos pel·lícules d'animació la mateixa setmana, que llavors sí que patava la fluixa, però vaja. Sí, però ja ho intenten evitar. Joder. Ja, ja. Uh mhm. -huh. Què més? Després, eh, Spider-Man, que em sembla que ja està a punt de començar el rodatge, i de moment sabem tres fitxatges recents, eh, i una notícia, que apareixen els pares en Peter Parker, que uh -huh. no ah. havien aparegut mai en gran pantalla. S'han interpretats per Campbell Scott, que sortia a, a Elegir un amor, i Julian Nicholson, que sortia a Quincy. I hem descobert que també hi apareixia l'actor Irfan Khan, que sortia a Slam Dog, Millionaire, uh -huh. que interpretarà el dolent de la pel·lícula, que es diu, bueno, és un tal Van Ader, no sé si el coneixes. Jo ni punyetra idea, i mira que segueixo, bueno, he seguit Spider-Man, segueixo Spider-Man. T'explico una miqueta pel damunt, es veu que el Osborn, el Duende Verde, que abans de provar el suèrum si mateix, ho va provar amb un dels seus treballadors, i aquest era en Van Ader, i es va convertir, amb el que he llegit, en un prototrol, però o protoduende. Però això devia ser una... Imagina't que, el que devia impactar en el seu moment que ningú se'n recorda d'això. Ja, ja, i pel que he vist, eh, els dibuixos que he vist, és un bitxo de color vermell amb el cabell de color negre, molt musculós. No, no crec sí. que això arribi a sortir, no? Potser surt com a... Bueno, el, el, el dolent no era el Reis Aifans, el dolent oficial? Ui, però jo ja estic veient que faran com en Sant Remi i allargaran i fins que no es converteixi en lagarto <laughs> <laughs> Esperem que no. És la maledicció de Spider-Man, que mai sí, apareixerà deixar el lagarto mai en gran pantalla. Quina pena. Després, uns altres que s'apunten al carro de si funciona endavant és Disney, que es veu que ja estan negociacions amb Geoffrey Rush, Johnny Depp i Penelope Cruz, perquè firmin un contracte per rodar Pirates del Caribe 5 i 6 seguides com ja es va fer amb el capítol 2 i 3 de Pirates. Avui, avui això de les seqüeles m'estàs deixant mort, eh? Sí, perquè, sí, mira, Hollywood ja està... Jo m'ho interès un Pirates del Caribe 4 és nul. O sigui, ja me'n poses la 5 i la 6, és que, en fi... Home, pot tenir una bon, bona notícia. Volen tornar a contractar Johnny Depp, Geoffrey Rush i Penelope Cruz, però en Ron Marshall no en diuen res. Ja. Que per mi ja és un descans, perquè en Ron Marshall mira que no el suporto, i aquesta uh mhm. -huh. quarta em fa por per culpa seva. Ja, ja. Ja t'ho dic sí, clarament. Sí. <laughs> I després s'acaba un notícies al voltant de Metrogolin Mayer, que això sembla un culebron, perquè han agafat en Darren Adanowski i han preguntat sobre el projecte de fer un remei de Robocop que havia dit fa temps, i el senyor ha dit que està plenament interessant, que tan bon punt Metrogolin Mayer arregli els seus problemes i els seus comptes, que tant sí com no, que vol fer la pel·lícula, que té un guió molt bo, segons ell, i que vol donar la seva visió al personatge. I per altra banda, Kate Winslet li van preguntar pel seu marit, en Sam Mendes, que es veu que estan força en contacte, tot i la separació, i ha dit que, aquest també vol dirigir la, el Bon 23, tant sí com no, i que podria ser que es gravés molt i molt aviat. Què vol dirigir? Bon 23, ah, la, la pel·lícula sí, sí, sí. de James Bond. Ja, ja. Va insistir una altra vegada amb el tema, a veure si... Bé. Però el que trobo curiós és que pregunti a la seva exdona, no a ella. Mm. Bueno, perquè la seva exdona té un criteri cinematogràfic i imagino que, no sé... Pues això que vol dir? Que hi haurà un cameo a la nova M o...? <laughs> Mira, ja potser un canvi no aniria malament, no? Sí, perquè, pobra senyora, la Judy ja està feta caldo. Sí, ja, ja. No, ja els han canviat a tots, escolta, doncs ara li tocaria potser a ella. Ara. Ja sent alguna cosa més? Uh, pues, la veritat és que ja et dic, ara que ha començat tota la campanya dels Oscars, uh mhm. -huh. sentim a parlar més de premis que van guanyant en cinema, bueno, en festivals independents que altra cosa. Sí, sí. Notícies, notícies, poques. Ara és el que ens arriba a la moda d'això dels premis. Doncs... Ha arribat el cartell de Transformers 3, això sí, eh? Ah. Per qui l'interessi. Bueno, doncs mira, per qui li interessi, que tu dius. Exacte, exacte. <laughs> Molt bé, Jacint, una abraçada. Ens veiem la setmana que ve. Fins la propera setmana. La Marta també. Marta, què dius? Home, que jo li volia comentar una cosa a en Jacint. Ah, és veritat, no me'n recordava. Sí, digues. Jacint. Digui'm. Ah, vale, pensava que t'havies anat ja. No. Doncs tinc una notícia que és tipus teva, ha. saps? És en Charlie Sheen, i el rumor diu que la propera temporada de Walking Dead serà estrella convidada i farà de zombi. No. Però això sí, sí, sí, o... això és en sèrio. Bueno, per això sí que anava a la meva secció, no? Perquè sí, és que no, no sé. No ha gosat a posar-ho a la seva, eh? Imagina't. No. Eh? <laughs> Veus, com que tinc poca credibilitat cap a la meva secció, Ale. Però tu com a especialista en el tema? Uh, home, amb els calés que ja cobra per la sèrie no sé si té necessitat de... Mira, jo, jo no em faig aquesta pregunta. Jo la pregunta és um, l'agafaran un dia... Sense. Exacte, un dia després de ressaca o Greg Nicotero l'haurà de maquillar o no caldrà, no tindrà gaire feina? Aquesta és la gran pregunta. Home, que gravi aquest Nadal que pilla unes turques comunals i ja està, que quedin després de Reis i ale. Vinga. a gravar, tal qual. <laughs> Molt bé, Jacint, però espero que te'n vagis a dormir amb aquesta notícia, amb, amb, amb una altra cara avui. Sí, amb els sons. <laughs> Vinga, que vagi, vagi bé. bé. Adéu. Adéu. I nosaltres continuem i anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units. El que més dona als Estats Units, el box office. Doncs comencem poques novetats. Avisem a la posició número 5, Love and Other Drugs, eh, dues setmanes amb 22 milions de dòlars. A la 4, Imparable, 4 setmanes en 68. A la 3, Burlesque, dues setmanes amb 26. A la 2, Harry Potter i les relíquies de la mort, part 1, 3 setmanes, 244 milions de dòlars. I ha desbancat Harry Potter a la posició número 1, escala de la 2 a la 1, dues setmanes consecutives. Tanglet de la Disney, dues setmanes amb 96 milions de dòlars. I escoltem la banda sonora de la pel·lícula. Something Ja dic, ja que diuen que Disney ha tornat a fer una bona pel·lícula de dibuixos animats i ara ve Nadal, per què estrenen aquesta pel·lícula al mes de febrer en el nostre país? Però què és això? Quina vergonya! Ai, en fi, bé, poc moviment aquesta setmana als Estats Units. La única novetat la trobem a la cinquena posició amb Love and Other Drags, una comèdia romàntica estrenada la setmana passada que aconsegueix escalar fins als primers llocs. Els protagonistes són dos actors de moda, Jake Gyllenhaal i Anne Hathaway, ell és un... Bueno, ella, una dona seductora que no deixa que res ni ningú la lligui. Ell, per altra banda, és un comercial farmacèutic amb un encant infal·lible davant les dones, com en el món de les vendes. La seva relació els arribarà per sorpresa, ja que es trobaran sota la influència d'una droga anomenada amor. I anem a repassar el que diu la crítica. La mitjana és una ben menys. El Roger Ebert del Chicago Sun Times diu una afectuosa, amorosa, interpretació d'Anne Hathaway. Li posa una B menys. El Kirk Honeycutt del Hollywood Reporter. Jake Gyllenhaal i en Hathaway brillen com a companys sexuals que es resisteixen a enamorar-se mentre que la pel·lícula es pren un temps per centrar-se. I li posa una B menys. I per acabar, el Mick LaSalle del San Francisco Chronicle és sobre l'ambició i el comerç, perquè la vida és sobre l'ambició i el comerç però aviat transmuta en una història d'amor perquè la vida, sovint, això també li posa una B. I vinga, música i anem amb l'entrevista. I ja ho hem dit abans, avui ens acompanya l'editor de Panini Comics, l'Alejandro Martínez Viturti. Alejandro, què tal? Com estàs? Encantado de estar con vosotros. Doncs igualment de tenir-te un any més aquí, ja saps que ens agrada convidar-te, sobretot a, que quan s'acaba l'any, perquè ens expliquis tot el que penseu fer a Panini de cara a l'any vinent. Mhm. Uh -huh. A veure, primer, començo disparant. Us heu atrevit des de Panini altra vegada amb un col·leccionable de quiosc protagonitzat per superherois Marvel. Què tal? Com està funcionant això? Pues todo parece indicar que muy bien. Ten en cuenta que evidentemente esto es un proyecto a largo plazo y que eh, se, se distribuye en kioscos, etcétera, etcétera, pero todo parece indicar que está funcionando muy bien. O sea, us heu atrevit un coleccionable después de molt de temps, una época de crisis económica? Sí, pero de alguna manera, si te fijas, este es un coleccionable eh, un poquito especial, ¿eh? Hmm. Es decir, es material muy bien seleccionado, es material para todos los públicos, eh, es una edición casi casi de lujo, tiene un precio muy asequible, entonces de alguna manera pues pensábamos que incluso en tiempos de crisis iba, iba a contar con, con el apoyo del público como, como, como está tenint. Uh -huh. Deixa'm eh, comentar-te un tema, Alejandro, també, mm, que és bastant recurrent, que és uh, de recuperar el quiosc, no? que moltes vegades doncs, sí. n'hem parlat, que és uh, necessari no? per mantenir el món del còmic viu, perquè els nous lectors es capten des del quiosc i no des de les llibreries especialitzades. Eh, Desde Panini continúa trabajando mm, para arribar aquí? Sí, sí, sí, sí, sí. Y, evidentemente este, este, este, coleccionable o las grapas que estamos sacando son buena prueba de ello. El problema es que más allá de que Panini, pues... Em, trabaje por recuperar el kiosco que lo hace, el problema está en que bueno esta crisis está afectando especialmente a los kioscos. Y entonces, claro, los pobrecitos pues hacen lo que pueden también. Ja, ja, ja. El que passa sí que és veritat que trobes a faltar un... el còmic, diguéssim, de que quan eres petit anaves al quiosc, un còmic de grapa accessible per a tots els públics, de... allò que, re, pagaves dos, bueno, dos euros ara i dius, bueno, m'emporto el còmic, no? I això es troba una mica faltar en el quiosc. pero es que sabes qué pasa, es que el mundo ha cambiado. Ya, ya, ya. <laughs> Sabes qué pasa, o sea, eh, eh, eh, es cierto que esto pasa, pero bueno, oye, también se encuentran TVOs de ediciones B y de otras editoriales en, el kiosco o en las grandes superficies. Ten en cuenta que simplemente lo que, lo que está pasando es que están cambiando los medios de de, distribución, de cómo el producto llega al gran público, ¿sabes? Antes, pues el papel solo se compraba prácticamente en kioscos. Ahora, pues, sin embargo, pues están las grandes superficies, está la snack, está el corte inglés, o sea, todo ha cambiado mucho. Entonces, no, no creo que podamos extrapolar las experiencias de hace 20 años a lo que está sucediendo ahora. Ajá. Muy bien. Eh, o la, la teva idea buscar nuevos fans és ja a través de nuevos canales de distribución. Hombre, pues eh, eh, nosotros lo que creo que ahora para captar nuevos fans lo que tenemos que es trabajar muy bien, exacto, todos los canales de distribución, ¿no? O sea, intentar llegar muy bien eso, a las grandes superficies, intentar llegar muy bien a las librerías generalistas, intentar llegar muy bien a librerías de cómics, intentar muy bien, llegar muy bien al al kiosco. Uh -huh. Y entonces, po por eso, si te fijas en nuestro plan editorial, verás que tenemos productos pues de todo tipo, tamaño y color. De, para todos los precios y en todos los formatos. Y yo creo que, eh, eh de alguna manera, esto nos hace líderes del mercado. Uh -huh. Vinga, si de cas comencem parlant en matèria, eh, sí. comencem parlant de Marvel. Al febrer mm, podríem dir que arriba un punt d'inflexió, arriba el que heu sí. anomenat l'Eda e Heroica, la Orikei, sí. eh, en, sí. en anglès. Ens pots explicar una mica en què consisteix aquest, aquest canvi a Marvel? Bueno, a ver, eh, evidentemente detalles, yo siempre os digo y a todo el mundo le digo, digo, no os voy a dar porque lo que tenéis que hacer es compraros los tebeos, no. que eso es muy sano, sí. pero <laughs> sí que sí que voy a lanzar algunas pistas. Vale, vale. No, la, la, la pista la, la, la pista más importante es que Marvel como buen reflejo de la sociedad y esas cosas. Eh, bueno, eh, últimamente se había vuelto un poquito oscura. ¿Sabes? El final de Civil War. El reinado oscuro. muy dramatic. Asedio, sí, sí, sí. Son dramáticos porque de alguna manera vivimos tiempos dramáticos, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo en, esta Marvel era cómo los héroes eh, lo tenían un poquito crudo, ¿no? O sea, cómo realmente mm, los malos habían ganado muchas posiciones. Pues bien, eso se acabó. Ahora viene la era heroica, la edad heroica. O sea, ahora vamos de nuevo a, recuperar... Eh, mm, el optimismo. Ahora vamos a entrar eso en una nueva en, en, una nueva etapa donde de nuevo los héroes van a controlar el tema y van a dejar atrás y van a derrotar prácticamente de una vez a, los, a, los malos que han estado haciendo tantísimo daño desde posiciones de poder dentro del gobierno. Em, También por ejemplo, lo que comentabas, um, em, dintre de Heroic Cage, dues col·leccions que mm, tornen amb números 1 a partir del febrer, com són Capitán Amèrica i Iron Man. Per cert, això de renumerar sèries era una cosa que feia molts anys que no es feia i ara ho, ho torneu a fer, no? Eh, per quin motiu, si ens ho pots explicar? Bueno, mira, a ver, lo de renumerar series en última instancia es un arma de doble filo. Me explico, es una cosa que se hace de cuando en cuando para darle un nuevo impulso a la serie, ¿no? Lo que pasa es que desde hacía muchos años, eh, mm, hace muchos años se abusó de esto. Es decir, oye, que parece que necesitamos un nuevo impulso, venga, un nuevo, un nuevo número uno. Y entonces tú recordarás, o si no lo recuerdas, lo habrás visto, que hace unos 10, 15 años, oye, había números unos a porrillo, y esto creaba eh, confusión en el mercado. Porque claro, en tu mente tú vas comprando de tus teleos, vas haciendo de tu colección y al final dices, ya, pero este número 3 es del Hulk eh, tal o es de la serie que vino después. Entonces creo que esto, esto, es perjudicial. Esto es perjudicial porque yo creo que a los lectores la labor del editor es darle el trabajo mascado. Entonces, yo desde que entré a ser editor, decidí que esto era una cosa de la que no se puede abusar. Pero una cosa es que no abuses y otra cosa que no la utilices nunca, ¿no? Entonces, precisamente ahora, aprovechando este lavado de cara, este eh, esta gran saga que parece que recupera la fuerza de los héroes, pues parecía que era el mejor momento pues para renumerar y empezar desde el número uno, claro. ¿Y para qué hay que dos personajes en concreto? para las etapas que sobran a partir de ahora? Sí, Sí, sí, no, se, se busca, se busca evidentemente, buscar, o sea, se buscan personajes y etapas que queden bien. Y de hecho, fíjate cómo ha cambiado, cómo ha cambiado la, situación. Si, ah, si ahora nos fuéramos hace 5 o 10 años, jamás hubiéramos pensado que el universo Marvel giraría alrededor de Iron Man y de Capitán América. No, la <laughs> verdad es que no. No, no, no, <laughs> la verdad es que nadie, ¿eh? <laughs> Nadie no. hubiera sido capaz de ver lo, lo, lo que ha pasado. En cambio, oye, ahora es así, Sí, sí. Ahora es así. Y entonces un poco de ahí también viene esto, no? De, que, que hay que darle ese, este, este empuje a estas colecciones. Per cert, parlar una mica d'aquests personatges. Aquest any tenim noves pel·lícules. Marvel, Thor, Capitán sí. América eh, com penseu donar potència, potenciar a les estrenes d'aquestes pel·lícules? Perquè sempre ho feu, no? Quan surt pel·lícula sempre hi ha molts productes relacionats amb sí, aquests personatges. Sí, pues, pues mira, pues un poquito, a ver, pues aprovecharnos de, de, nuestros productos de kiosco para que tengan más presencia. También intentaremos hacer productos muchos productos para que tanto la librería <clears throat> especializada como las grandes superficies pues tengan mucho donde elegir. O sea, en, realidad vamos a ver un poquito pues cómo, qué tratamiento se va a hacer desde Estados Unidos, vamos a recuperar eh, cosas de nuestro fondo, pero bueno, todavía, todavía no te puedo explicar el detalle exacto de esas novedades. Pero bueno, como tú bien dices, está claro de que vamos a tener muchas y muy buenas novedades de cada, uh -huh. de cada personaje. A mi personalment m'encantaria, jo ja t'ho deixo dejo ja com allò <laughs> una petición, no? Els, mm -hmm. De Capitán Amèrica, els primers números que va publicar Comics Forum, que avui en dia mm, són a preus prohibitius en mercats de segona mà, a més són números que no s'han reeditat pràcticament mai de la vida, escolta, no estaria mm. malament, està molt bé aquells números. Bueno, no es mala idea tampoco esto. Bueno, yo te lo dejo, ¿eh? Ja sabes. Sí, sí, tu aquí... <laughs> per cert, um, no sé si has vist imatges de, de, de Capitán Amèrica com, com de Thor. Mm -hmm. Què t'han semblat? Mm, me han encantado. ¿Eh que sí? <laughs> me, han, me, han, me han encantado. Yo eh, eh, estoy, estoy disfrutando mucho con el rumbo que están tomando las películas de Marvel, Porque más allá de detalles que te puedan gustar más o menos, que yo para esto no soy muy detallista, ¿eh? también lo, reconozco. Em, a mí me encanta el cómo funciona esto. Es decir, que ya vemos que una película hace guiños a la otra, el famoso guiño que hay cuando Iron Man aparece en Hulk, ¿sabes? Eh, cuando Nick Fury sale al final de Iron Man 1. O sea, veo que están aprovechando eh, mm, la interrelación que tenía las colecciones de papel, la están utilizando en las películas. Y creo que eso va a ser parte de la base de su éxito. Y luego, por otro lado, se nota que estas películas están hechas desde Marvel. Es decir, nadie les tiene que explicar, ni a los productores, ni al director, ni a los actores, ni a nadie, cuáles son las escenas fuertes, las escenas que convencen, las imágenes, los escenarios que definen al personaje. Entonces, claro, yo lo que me encuentro es que ves cuatro o cinco fotogramas cortos o ves el tráiler de Thor y dices, Dios mío, me va a encantar. ¿Sabes? Entonces, claro, yo soy muy optimista sobre cómo van a funcionar estas películas. Per cert, l'any passat es va estrenar tant Iron Man 2 com kick les dues basades en obres publicades per Panini. Què te van semblar? Sí. Pues, a ver, eh, es que son muy diferentes. Sí, sí, sí, totalmente. A ver, a ver, eh, a ver, Kikas me gustó. Kikas me, me, me gustó. Una, es una ida de olla, pero es muy honesta. O sea, es una película que no engaña a nadie. Però no trobes que és millor el còmic que la película? yo qué te voy a decir. Eh? Yo que he, pensado en decírtelo, pero claro. <laughs> No, no, pues decirlo. Eh. <laughs> No, lo que yo he pensado, eh, nuestros oyentes dirán, claro, ¿qué va a decir él? Sí, sí, yo, el, cómic eh, yo creo que está mejor resuelto que, la película. Sí, porque la película, yo desde mi punto de vista, acaba de una manera muy convencional que el cómic no. No, no, no ahí evidentemente, ahí evidentemente, a ver, la, ventaja que tienen los cómics es que si quieren pueden romper a veces barreras que quizá el cine no, no llega, ¿no? Y si estamos hablando de Mark Millar, pues casi que te, lo te puedes esperar cualquier, eh, cualquier cosa. Y, y, luego por otro lado, por otro lado, eh, Iron Man 2 <laughs> me, encantó también. Me pareció, me pareció muy bien pillada, muy bien pillada. Eh, y sobre todo un, detalle que estoy notando es que las actuaciones de los eh, actores o el propio casting ya demuestra que ahora las películas de superhéroes ya no es serie B. No, no. Es decir, en que todos los actores de moda quieren salir en las películas de superhéroes. Entonces, claro, esto hace pues, coño, pues que funcione, <laughs> que funcione muy bien. Que sea, a mí el personaje de Justin Hammer, que en los cómics no nos engañemos, siempre ha sido un poco un segundón, o sea, ha tenido un algún par de momentos de gloria, pero vaya. Coño, en la película, gracias al carisma del actor, mm, es fantástico. Sí. Entonces, claro, yo que... Bueno, y de la viuda negra ya ni hablemos. <laughs> Scarlett Johansson. Está todo, está todo dicho, o sea que... <laughs> Vaya, no, no, que jo, jo quedé muy contento con ambas pel·lícules. No, no m'estranya, no. <laughs> Bé, per cert, una de les coses que heu fet des de Panini eh, l'any passat, bueno, 2010, i que m'imagino que continuareu el 2011, és... Eh, heu recuperat a ser Espinyol i el seu Fan Hunter. Sí. Com us està funcionant? Sí. Perquè també era una incògnita, no?, potser, com podia no, funcionar. Bien, o ho teníeu molt bien. clar? No, a, ver, Cels es un referente. Es un referente del, del cómic. Es un referente del cómic. O sea, entonces, de alguna manera, lo que cuando salió la oportunidad, pues nos lo pensamos lo justo. Nos lo pensamos lo justo. Evidentemente tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho porque últimamente mm, no tenía una presencia continua en el mercado. Y esto evidentemente hace daño. pero que está funcionando bien, ya te digo yo que sí. Uh -huh. que també ben... I, que va I que va funcionar mejor en el futuro también. Uh -huh. Doncs... Ja sea, tenemos muchísima... Bueno, yo lo veo clarísimo. <laughs> o sigui que podem confiar que continuareu publicant les seves sí, obres... A... Sí, sí, eh, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Perfecte. Uh, un, respecte a la publicació dels de les, els còmics que fins ara publicàvem en grapa de la Torre Oscura, els continuareu publicant en grapa o passarà a un altre format, això? No, eh, en, en, realidad es que como La Torre Oscura, eh, en realidad eh, nosotros solo pu publicamos lo que va antes de las uh -huh. novelas, lo que es la adaptación de las novelas, nosotros ya no la sacamos. Vale, o sigui, l'adaptació de les novel·les, diguéssim, si vol algun altre editorial ja ho publicarà. Eh, bueno, eh, son temas de derechos complicados porque está Stephen King de por medio y tal. Ya. Vaja, o sigui que a vosaltres no us toca. Bé, en fi, Stephen no. King, vaja. <laughs> Molt bé. Um, um, fora, de, fora de Marvel, diguéssim, aquest, uh, el proper any, què, què, què podem trobar? No? Perquè a Marvel sí que tenim una mica bastant clar, més o menys, no? tot el que es publica als Estats Units arriba aquí, no? Però fora de Marvel, no. Sempre ens sorpreneu en coses. Què ens sorprendreu l'any que ve? A ver, de las cosas realmente sorpresivas tampoco te las voy a contar ahora, porque oh. algunas no están cerradas. Bueno, algo que está cerrado. No, yo sé que sois muy hábiles ¿eh? y me intentáis sacar información. Tú especialmente eres muy hábil. Claro, de eso se trata. Eh, eh, no, no, no, claro, claro, No, no, a ver, te explico. Sí que, sí que puedo adelantarte cosas, evidentemente. Bueno, a ver, tenemos el tema de la línea de la colección Panini Noir. que es una colección, bueno, que ya, ya, sabréis que está basada en los cómics de, Vertigo Crime en Estados Unidos y que bueno está funcionando muy bien en, España y que bueno vamos a seguirla durante el, el, año que viene en, en, concreto en concreto en, en febrero sacaremos herencia malsana que acaba de salir hace, no hace mucho que ha salido de Estados Unidos y que es una mm, barbaridad de libro. O sea, eh, a, mí es que como tengo debilidad por el género negro, pues eso, que los mejores novelistas y los mejores dibujantes de cómics se junten para hacer historias largas, o sea, de 140 o de 160 páginas, de serie negra, para mí es, Encantado. Eh, eh, eh, es lo mejor, es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a continuar, vamos a continuar con, con esa línea. Luego, este, este mes hemos sacado cómics franceses para todos los públicos. No sé si los habrás visto, hemos sacado Educar a Papá. Sí, sí, sí. Que, que son chistes, bueno, es las, las reflexiones de cómo le cambia la vida a, un joven, bueno, mejor dicho, un adulto con el síndrome de Peter Pan. <laughs> con despadre. ¿Cómo le cambia la, vida cuando, cuando viene una, una, criatura, no? Y entonces, bueno, yo lo encuentro hilarante y entonces el año que viene vamos a sacar eh, otra, otro, la siguiente, la siguiente entrega de esta, de esta serie. Por otro lado, también de, también sacamos eh, los cuadernos rosas de Ana, que esto dirigido va dirigido a un público femenino donde en clave, en clave de humor, eh, pues una, una joven eh, francesa, pues una joven profesional, pues explica sus problemas, bueno, pues con, con los novios, con el trabajo, con, las amigas, siempre, siempre repito, en, en, clave de humor, y el año que viene, pues eh, haremos como mínimo una entrega, una entrega más de, los cuadernos rosas de Ana. I de les novetats, o sigui, ara ve la pregunta aquella que, que te fem cada any, eh? de tot el que penseu treure el 2011, mm, si, o sigui, els teus imprescindibles, te n'has d'agafar tres, per exemple? Te deixo agafar o col·leccions o, tomos o el que vulguis. Va. O sea, me, me, me, como siempre, como siempre me, me, me pones eh, en un compromiso terrible. A ver, a veure, a veure, a veure, a veure. A veure. Si, no, si te poso molt en compromís, cara ho creu, tu, escolta. No, no, no, no mira, a veure. Mmm, como la cabra tira al monte, yo te diré que imprescindible, imprescindible el año que viene el coleccionable de, de Marvel. Uh -huh. Vale, sería A primer. ver, eh, sí, ¿Y, ¿Y, por qué? Bueno, ya lo he explicado antes cómics eh, fantásticos eh, eh, bien de precio para todos los públicos. Es decir, tanto si te gusta Marvel como si no lo has leído nunca, eh, imprescindible. És que te'ls emportaries tots, eh? Alguns ja els tens, però és que si no te'ls emportaves tots. Claro, claro, claro. Sí, és que soy yo, soy yo. y, y, me encantan tenerlos, o sea, que, que, que, debo tener mil ediciones. <laughs> Algunos de estos materiales, entre las, ediciones americanas y las españolas, dices, Dios mío, ¿cuántas veces los tengo? ¿Cómo es posible que la edición que más me guste sea esta? Pero bueno, eso, eso ya es un tema... Bueno, también me has preguntado por mi, por mi gusto personal, con lo cual te puedo decirlo, claro. Luego, eh, el siguiente, oye, pues mira, me vuelvo, me vuelvo a repetir, oye, pues la línea Panini Noir. Mm, como he comentado, a ver, el... la novela negra tiene un aliado, eh, siempre tiene un aliado, que es el cine negro, ¿sabes? Que durante todo el siglo XX, pues, bueno, prácticamente todo el siglo XX, pues han ido, no de la mano, pero casi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando vemos novela negra? es muy fácil visualizarla, ¿no? Porque quien no visualiza, pues yo qué sé, pues a, a, Bogart, a James Cañe o cualquiera de estos, ¿no? Por lo tanto dices, ostras, el paso siguiente es hacer buenos cómics de novela negra. Dado que ya hemos aprendido a, a poner imágenes a esas historias, pues el siguiente paso es hacer cómics, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, los Panini Noir me, ja tindríem... A mí me tienen robado, vaya. Y era la última, va. Sí. A ver, a ver, ¿cuál te diría de, de, de, de la última, la última? Una cosa así, portar molta feina. <laughs> pues el Flash Gordon. El Ala. Flash Gordon de, de Dan Barry. No em diguis, publicareu Flash Gordon. Sí, sí, sí, sí, estaba anunciado para este año, pero finalmente no pudo ser, entonces lo dejaremos para, para el año que viene. Y no, no, el Flash Gordon es una eh, absoluta... Es una absoluta maravilla. Sí, sí. A ver, eh, ahora voy a dar mi, valor, mi valoración personal. Cuando la gente habla de Flash Gordon, normalmente siempre habla del Flash Gordon de Alex Raymond. y eso es lógico porque, a ver, muy pocos dibujantes, por no decir ninguno, son mejores que Alex Raymond. Entonces, mm, e, esta identificación está muy clara. Flash Gordon, Alex Raymond. Pero, pero, para mí los guiones de, aquella época de, Flash Gordon eran demasiado naís. Evidentemente los, dibuja, los dibujos lo, salvaban todo, pero aún así le faltaba algo. Entonces, el Flash Gordon que yo recuerdo haber leído que me gustara y que todavía hoy me gusta porque ha pasado muy bien el paso del tiempo, es el Flash Gordon de Dan Barry, es decir, es un Flash Gordon pues ya mucho más moderno, aunque sea de los años 50, donde vive historias pues mucho más intensas y menos de capa y espada, sino más de sociales, aunque sea en el futuro, ¿no? Pero nos retratan eso, cómo es una sociedad en, en el futuro y los problemas que pueda tener, ¿no? Y entonces yo creo que para mí es uno de los grandes cómics de la historia, el, el Flash Gordon de Dan Barry. Uh mm-hmm. -huh. Doncs apuntats es queden aquestes tres recomanacions molt bones que podrem veure l'any que ve a Panini. Doncs sí, Alejandro, sí. ho hem de deixar aquí. Se'ns ha fet curt. Pues nada. Pues ja està. <laughs> Como siempre, como siempre se me hace corto, pero ha sido un placer. <laughs> Igualment tenir-te aquí. <laughs> Vinga, saps que venga. sempre estàs convidat sempre que vulguis. Pues venga, pues hasta la próxima entonces. Vinga, una abraçada. Adéu, Alejandro. I nosaltres continuem i ho fem. Marta, preparada, xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs vinga, Marta, arrenquem quan vulguis. Doncs arrenquem ja perquè... Bé, ja, ja, ja, ja. Molt bé. Ja acabarem el Kim contingut. Kim Kardashian, l'altre dia ens ho preguntàvem, eh, aquesta noia, aquesta noia en parles tu, deies, sí, eh? Sí, sí, a les sí, xaparderies. Però vaig veure un capítol de CSI Exacte, Nova York. Exacte, va sortir fent d'advocada, <laughs> que no... No, no li veies. No a la talla. Kim Kardashian i Gabriel Obrí, eh, <clears throat> l'he subtitulat així, el romans més curt de l'any. Ah. Sí, <clears throat> Perdó, ara m'ha quedat sense veu. L'actriu de 30 anys i el model de 34, que està com un quesito, han protagonitzat un romans llampec, un partit dels Lakers i algunes nits tranquil·les a casa, i ja està. Ara els dos han pres camins separats, tot i que, segons una font propera a parella, aquests dos encara es parlen. Bueno, això també està bé. Mm -hmm. S'estaven coneixent l'un a l'altre, però es van adonar que era millor estar separats d'una forma amistosa. I Kim no ha perdut el temps perquè se l'ha vist ja flirtejant amb el jugador dels nets de Nova Jersey, Chris Humphries, de 25 anys, i bé, es veu que Kardashian presumeix del seu estatus de soltera i per ara l'únic que vol és divertir-se i això vol dir sortir amb els nois que pugui i que es deixin, com en Chris o el model Obrick, qui, per cert, havia estat sortint d'una forma més uh, formal o seriosa, o estable, amb l'actriu Hal Berry. Dic que aquest noi me sonava... Jo, jo en el seu cas em sembla que mm, se li deuen deixar uns quants, eh? Ah, i tant, mm. home, no. <laughs> veient el que té sí, la noia sota el vestit. Mm. En fi, eh, què més? Helena, aquesta és boníssima, passem de Kim Kardashian a Helena Bonham Carter. Sí, un canvi radical, d'una <laughs> sí. neta a una bruta, que diria Jacint. Sí, és el contrast, sí, no? Sí, sí, sí. Doncs en Bonham Carter es defensa i diu que és totalment normal. Bé. L'actriu, ja sabeu, coneguda per interpretar personatges excèntrics i, brut, i bruts, perquè, no sé, brutegen, ha sortit en la seva defensa i en la del seu marit, el director Tim Burton, per dir que casa seva no és res fora del normal. Uh, L'actriu de 44 anys que viu amb Barton i els seus dos fills, en Nel, de dos anys i... La Nel, potser és una nena, de dos anys i Billy, de set, ha declarat a la revista Psicologis que la seva fama de persona estranya és deguda al fet que viu amb Tim Burton. <laughs> és boníssima. Home, abans ja era estranya. Era eh? estranya, eh? sí, sí, sí, però amb Tim Burton potser estranyeja més encara. Segurament, segur, segur. Diu, ella, diu, el meu home sembla estrany perquè no ens pentinem. <laughs> No, a veure, és, que que no es <laughs> pentinen... És genial, això no ens és... havia de dir. Però pues, és que no cal que ho diguin, però si ja es veu, ja es veu que no es pentinen, ni un ni l'altre. Si porten el mateix pentinat, en aquest cas, bueno, despentinat tots dos. El que sí espero, Helena, és que pentinis els teus nens, perquè si no, a goles, a goles és un escarni continu, això. Les fotos familiars serien boníssimes. La família Monster. És igual. En fi, Uh, la qüestió és que l'actriu ha afegit que ella se sent, que en realitat se sent convencional, tot i que el que es pensi d'ella la gent i que no es posa vestits glamurosos ni senyits perquè no té el físic per dur-los. Ai, que tampoc té un túnel subterrani a casa seu, eh? Ni ah. coses estranyes. Va. En fi, m'ha agradat molt aquesta notícia. Què més? Un home afortunat guanya una cita amb Charlize Theron per 20.000 dòlars. Uh, L'afortunat va pagar 20 dels grans per portar la recent soltera Ceron a un partit dels Lakers. Tot això va sortir d'una subhasta per a la caritat per un projecte d'Àfrica. En principi, Ceron no formava part del premi, però es va oferir per la causa i quan ho va fer, les apostes van començar a pujar molt generosament. Molt bé. Què més? Uh, Mila Kunis. <clears throat> Aquesta noia ja, Parlàvem. jo crec que sí, i mm. tant, n'hem parlat la setmana passada i us va agradar, molt, a l'Aram i tu us va agradar molt, mm. aquesta noia us agrada molt. Uh, doncs uh, tornem amb el tema de rodatge i sexe, i ara diu que es va sentir molt malament fent les escenes nues amb Justin Timberlake. Vaja. Mm, jo el que li dic és, la meva reflexió és, exactriu, tens 27 anys, estàs força bé, però a veure, si, si te te sents malament, si té vergonya, no, no si té vergonya, agafis que te, papers però què té veure? que has de sortir d'espullant. No, home, perquè ella potser el paper li va bé, però és clar, li fa vergonya. No, jo ho puc entendre. Sí, és clar, per tal de no perdre-la. L'actriu de qui parlàvem la setmana passada per protagonitzar escenes de sexe lèsbic, recordem-ho, amb Natalie Portman, la pel·lícula Black Swan, és notícia aquesta setmana perquè resulta que també se sentia incòmode interpretant les escenes de sexe amb Timberlake per a la pel·lícula Friends with Benefits, Amics amb Beneficis. Allò que l'incomodava era, es veu, veure totes les parts nues de Timberlake. Ah, d'ell, no sí. d'ella. Eh? L'actriu, però, ha matisat que s'ho ha passat molt bé treballant amb amb Justin Timberlake, cantant i actor, ara, i que sempre feien broma en el set de rodatge. Però amb les escenes de sexe la van violentar mentre van durar, dues setmanes van durar, i explica que hi havia com 150 homes membres del rodatge, potser exagerat, eh? Bueno, molta gent, en tot cas, sí, està clar. molta gent mirant-los allà fixament. Tu pensa que quan hi ha escenes d'aquestes s'apunta altra gent, eh? O sigui, sí, dels 150 sí. m'ho podria creure, eh? Sí, fins i tot el, el que es compra als matins, clar. doncs, també. No, és que no tenia altre moment que venia a passar l'escombra. I pim-pam. Clar. I, en fi, que, que això la violentava molt, 150 homes mirant-los mentre ells dos estaven allà, en fi, despullats. Diu que tot això està molt malament. No sé, si portarà el seu pare a l'escreening, també. Mm, dos butaques més enrere i ja està. Què més? Què més? Doncs la de Charlie Sheen ja l'he dit abans. Sí, molt bé. la de sobre. I continuant amb Charlie Sheen, resulta que l'ex l'exelector, la senyora Brooke Mueller, ingressa en un centre d'abstinència d'alcohol, un centre de sobrietat. Mm. Sí? La mare de Brooke, que és qui ha filtrat aquesta notícia, ha explicat a people.com que la seva filla està lluitant per mantenir-se sòbria. La seva família marxa de creuer, de manera que per més seguretat l'han ficada en un centre especialista en aquests casos. <laughs> És boníssim. <clears throat> Diu, Genial. per si de cas. La mare no ha desvetllat el nom de les instal·lacions, però sí que ha explicat que són per a gent rica que intenta lluitar contra addiccions. Brooke Miller s'hi passarà dues setmanes, suposo que és el que dura el creuer, i la notícia s'ha sabut, això és boníssim, després que es fes pública la participació de Brooke Miller en un reality show amb Paris Hilton. Ah. Jo no crec que aixequi cap aquesta noia amb la Paris Hilton. No, no és la millor influència, podríem dir, eh? Una altra de les que també entra i surt dels centres de rehabilitació, i Lohan, tenim bones notícies per ella. Jo crec que el 2010 acaba bé per ella. Li han tornat el carnet de conduir. Ah, ja. ja pot conduir. <laughs> Esperem que no faci borratxa aquest cop. En fi, eh... Uh... Diu ella, ella mateix, Lohan creu que li van negar els privilegis de conduir prèviament perquè els paparazzi constantment l'estan assetjant per la carretera. I clar, per la seva seguretat. Sí, sí. Segur que és això. I anem per la porra que publica mm, a Pop Sugar, aquesta pàgina que és molt divertida, dels homes més uh, guapos uh, de Hollywood. Vinga, a veure, ràpidament. Són 10 noms, Brad Pitt, ja el coneixem, Ryan Gosling, també el coneixem. Ben Affleck, home, també el coneixem. Jake Gyllenhaal, Robert Pattinson, Ui, aquest, no eh, podria faltar. Usher, que és un cantant mm? de negre, de rap, suposo. I, Ryan Reynolds, també, no? Mm -hmm. David Beckham. Però què fa aquest home en aquesta No estava jubilat, ja. Alexander Skarsgård i Javier Bardem. Bardem encapçala la classificació aquesta? Encapçala o... no. Ah, val, eh, ho has, Està dins dels 10. Estic insulto. es lleig el tio, però bé, en fi, no sé. Cadascú té eh, els seus gustos. Ara en parlarem, eh, de Bardem, per cert. Molt bé. Alguna ja cosa està. més, Marta? Ja està? Ja està. Doncs fem mm, ràpidament els 40 minuts, tres notícies, en tenim unes quantes, però només en farem tres perquè si no ens caducaran i acabarem una mini tertúlia, però mini avui. <laughs> Vinga, som-hi. sèries han obert als 40 minuts. La primera de les notícies afecta a Glee i és que Ryan Murphy, el creador de la sèrie de Fox, ha deixat anar una notícia bomba i és que canviarà el repartiment de la sèrie al 2012, és a dir, veure, clar. La idea és que la sèrie vagi renovant el seu repartiment a mida que els personatges es facin grans i, per tant, es graduïn. Per tant, és clar, hem de tenir en compte que és una sèrie ambientada en un institut i, com que és normal, tots han de seguir endavant amb les seves vides. Uh, la sèrie continua endavant amb uns altres alumnes uh, que entrin en aquest institut. El Ryan Murphy confia que l'audiència acabarà acceptant que personatges eh, tan importants com Rachel, Kurt, Brittany, ja deixin de sortir de la sèrie el 2012. Jo no ho tinc tan clar que el públic ho acabi acceptant, però vaja. Eh, MTV aquest canal que ara veiem per la TDT estrena eh, aquest dijous Herois a dos quarts de nou de la nit. Herois, que és aquesta sèrie que s'havia començat a emetre per les televisions autonòmiques, aquí l'havia passat TV3, eh, sembla que TV3 només va emetre les dues primeres temporades, la 3 i la 4 es van, quedar, es van quedar inèdites, només s'han vist en canals eh, de pagament, i en TV oferirà tota la sèrie en obert a partir d'aquest dijous, a, dos quarts de nou, dos capítols d'herois a partir de la primera temporada. I anem per la darrera notícia de tele, que és eh, al amb el voltant de, Rex, de Dexter. I és que s'acaba d'anunciar aquesta mateixa setmana que Dexter ha renovat eh, de forma oficial per una sisena temporada. Eh, el canal Showtime ha dit que la decisió ha estat molt fàcil, ja que Dexter és una de les seves millors sèries, tant en audiència com en drama. Per tant, eh, la sèrie comença a preparar ja, perquè s'està acabant la cinquena temporada, doncs comença a preparar la sisena temporada, que a partir de la primavera del 2011 per poder estrenar, com sempre, de cara al setembre de 2011. I hem de dir que en, en aquí es veurà pel canal Fox Crime i que ho farà la cinquena temporada a partir d'aquest mateix gener. I anem ràpidament amb la tertúlia. Avui hem tingut l'Alejandro Martínez Viturtia i res, un minut, Marta, per parlar de Beautiful, aquesta pel·lícula protagonitzada per Javier Bardem. Ràpidament. Mig minut. Hmm. És catastrofista, no et deixa respirar. És penosa en el sentit de... que, que, que és molt, molt, que te fa molt de, molt de pena, molt de pena, i Javier Bardem hi ha gent que diu que ho fa molt bé, jo crec que és que no l'entenc de vegades quan parla, i, eh, no sé, és tot el cúmul de la desgràcia humana en una mateixa pel·lícula, massa llarga més. Sí, eh, a mi no m'ha agradat la pel·lícula, mm, no hi ha un moment, concisió... Un moment, la vull salvar a trossos. Algun tros està bé, del mig, però... <laughs> a mi en general m'ha avorrit, són dues hores i mitja, dir, no té una pel·lícula que es concentri concisió, té tas drama, eh, manipuladora, crec que vol que sentis pena pels personatges i indueix eh, tot el que mm, vol, o sigui, és, és, és una manipulació brutal i, i no m'ha agradat que em manipulin d'aquesta manera tan salvatge amb el cinema. I pel que fa a Javier Bardem, a veure, és un paper que és un caramel. Aleshores, jo crec que aquí qualsevol actor amb un mínim de competència te treu aquest paper Mm, igual o millor que Javier Bardem en aquesta pel·lícula. Aleshores, això que estan parlant d'aquí, ah, Bardem, interpretació que no s'ha vist mai, tot això, a veure, res. Res en fi, bueno, és la meva opinió, almenys. Um, deixem aquí el programa i ens acomiadem. Marta, ens retrobem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. També tindrem l'Aram i us deixem amb un tema de Belinda Carlisle, que és Heaven is the Place on Earth, de la pel·lícula Love and Other Drugs, que aquesta setmana comentàvem que aquí s'estrena el mes de gener i que als Estats Units ha arribat aquesta setmana a la posició número 5. Fins la setmana que ve, ningú no és perfecte. Ooh, baby, They say